Е сега од минатата сабота, веројатно се секавате, ако не се секавате, ја ќе ве подсетам, мислам некој од вас и не беа тука. Темата ноше наслов Седумината обседнати. И кои беа тие? Ке ги спомнам, може би не се битни од тие како личности, меѓутоа е битно нешто друго, значи почвата, која е почвата, која е она погодно тло за да гјаволот дојде и да ве запоседне преку своите демони или нечисти духови. Некој начин ова ќе биде продолжување. Значи ги спомнав минатиот пат прво Симон, фарисеот, оној кој што нели Исус го излечил од лепра, па нели ја припремил онаа гозба во знак на благодарност, каде што нели Марија Магдалена ќе биде присутна. Втора е Марија Магдалена веднаш тука, Симон Марија Магдалена. Потоа двајцата гадаринци четири. Да не испуштиме некој. Обседнатиот во Капернаум во синагогата пет. И останатите двајца беа двајцата синови од параболата за блудниот син. И воглавно во сите овие седум случаеви кажавме дека самоправедност е погодно тло, значи човек самоправеден прави погодно тло за да биде обседнат од нечисти духови. Тоа го видовме со примерот и на Симон, со примерот на постариот син во параболата, со примерот со оние два стиха во Коринќаните за она празна куќа. Значи, точно цитиравме цитат од Елен Вајд, кој што вели дека празната куќа, исчистена, изметана, ја представува правната душа. Значи, не е се уште обседната, но го подготвува патот за такво нешто. Не сме да остане празна. Не сме да има вакуум. Нема неутралност. Човек не може да биде неутрален во оваа борба. Или е на една страна, на Божја страна, исполнет со Дух Свети, или на другата страна. И може да биде плодно тло, значи, за обседнатост од, од демони. Е сега, вечерва ќе видиме исто така кои други карактеристики исто така го прават тлото плодно за да биде обседнато од нечисти духови. Ќе разгледаме два-три примери исто така од Библијата, многу познати примери. Првиот е на Охудоносор. Иеко не зна Божец. Па да отвориме во Данијел. Само накратко да ја подсетам. Во втората глава на Данијел, на Охудоносор ќе го сони сонот со кипот, ќе биде растреложен, не може никој да му го, нити да му го каже, затоа што го заборил или сонот, ниту да му го протолкува, доаѓа Данијел, и ми го толкува прецизно сонот, И мала дигресија, може би, ќе направам овде, само да се подсетиме на толкувањето на сонот, каде што после оние четири големи царства, кои што нели, сите поминаа, што се наоѓа најдоле таму на прстите, на нозете од кипот, железо измешано со глина. Тие велики се мешаат со човечко семе, но нема да се држат заедно. И ќе биде царството, таквото царство со железо и глина ќе биде делумно црсто, а делумно кревко. И нема да се држат заедно. Но па што се однесува На кој период? Периодот во кој што живееме. Периодот на заложбите на не само Европската Унија, туку целиот нов светски поредок кој што се подготвува, не може да биде цврст да наликува на некој од поранешните царства, туку ќе биде кревок. Нема да се држат заедно. И тоа го гледаме. И после тоа, Данијел му вели на Охудоносор, му кажува дека камен, фрлен од небото, не од човечка рака, удира во овој кип, го руши и што станува? се претвори во една голема гора, го сотр железото, бронзата, глината, среброто, златото, сите царства. Вел, великиот Бог му сообщи на царот што има да се случи, сонот е вистини, толкувањето му е веродостојно. Божето царство ќе дојде во она време, во наше време можеме да кажеме, дали порано или подоцна, и ќе трае вечно. И на ова, на Охудоносор, вели, му вели на Данијал, 47 стихот, втората глава, на вистина вашиот Бог е Бог над боговите и Господар над царевите, откривател на тајните, кога можеше да открие оваа тајна. Царот го возвиши Данијала, го дарува со многу блескави дарови така натаму и го дали стави да биде управител на сета Вавилонска покрајина и стареши на сите вавилонски мудреци за да веднаш потоа во третата глава, че значи ова кратко трајало, ова водушевување кај Навуходоносор, тој нареди да во рамницата Дура се изгради кип, меѓу тоа не налик на сонот, туку целиот од злато, асоцирајќи на тоа дека моето царство ќе биде вечно. Заборавил и на Бога, и на Божито царство. Знаеме дека тука наредува да сите се поклонат под кип, пред кипот, Знаеме целата случка со Седрик Мисак и Оденаго, фрлени во огнот затоа што не се поклониле. Многу актуелна тема исто во контекст на поуката. Но не загинале Седрик Мисак и Оденаго, туку загинале оние кои што ги фрлили нив во печката. И сето ова на Ухоносор, гледајќи го, викна, вели, во 28 стих во 3 глава на Данијал. Благословен да е Седраховиот, Мисаховиот и Авденаговиот Бог, кој го испрати својот ангел и ги избави своите слуги, оние кои се надеваат во него, да не и се покорија на царската наредба, туку побргу му, се предадоа, му ги предадоа своите тела на огнот, отколку да му служат или да му се поклонуваат на друг, освен на својот Бог. Тоа е верата на Седрак Мисак и Авденаго, водушевувањето кај Науходоносор, и дори наредил народи, племени и јазици, секој од вас кој би го похолил седрховиот, мисаковиот и авденаровиот Бог, секој од вас кој што ќе го похоли Јехова, накратко кажано, ќе биде раскинат на делови, а неговата куќа ќе биде претворена во гноиште, зашто нема Бог кој би можел да спаси како овој. Не траеле некако овие воодушевувања многу долго кај на Охудоносор, Видите што вели Стрелен Вајд. Тој бил идолопоклоник по и воспитување. Меѓутоа, и покрај тоа што бил владетел на идолопоклонички народ, видите што користел Господ. Што видел нешто што било добро во неговата душа и зашто го користел за остварување на своји цели. Иако идолопоклоник, имал вродено чувство на правда. На Навуходоносор. Така што Бог можел да го употреби како орудие со кое ќе ги казни бунтовниците и ќе ја оствари својата воља. Но, кратко траело и ова второ водушевување. Значи, Навуходоносор почнал да добива големи битки, паднал Египет, Тир. И вели, не е ни чудо што овој победник, славолюбив, горд владетел, имал проблем. Да, имал чувство на правда, но бил горд. И знаете, човек, како велиме, стави го на позиција, да му моки, па ќе го видиш. Много е тешко човек да се одржи таму. Еден е Јосиф, односно редки се тие како Јосиф. Таму доле, како вели Елен Вајд, во долината, може би ветрот нема ништо да ви направи, ама горе кој ќе се качите на висините, е, тука може да сруши многу лесно. Значи, искушенијата. Таков бил за жал на Охудоносор дошел во искушение да скршне од патот на понизноста, кој единствено води во вистинска големина. Во интервалите помеѓу своите големи походи, тој вели, а, посветувал многу труд во утврдување и разубавување на својата престолнина, на Вавилон. Го направил на вистина велелепен град, златен град, овде вели. Пофалба на целата земја. Имал страст за градење. И големиот обид од Вавилон да создаде едно од светските чуда, толку ја потикнал неговата гордост, што најпосле дошол во опасност да го изгуби гласот како мудар владетел, кога Бог можел да го потреби како оружје за остварување на своите планови. И Бог го, ја согледал оваа опасност, видите колко е милостив Бог кон еден а, идолопоклоник, еден цар, <coughs> удава друг сон, Тоа гледаме запишено во четвртата глава од Данијел. Интересно, од целата книга Данијел, четвртата глава не ја во Данијел. Пишува Навуходоносор. Мислам, добро, вред, Данијел може ја да запишал, меѓутоа е пишена во прва глава. Значи, Навуходоносор го кажува тоа, своето искуство. Што имаме во четвртата глава? Ајде да се подсетиме на овој сон, на Навоходоносор, дел, значи, мислам, ке читаме цела глава. Видел дрво, 11 стих. Дрвото порасте, стана силно, височината му стана до небото, се гледаше од краиштата на земјата. Неговата круна беше убава, плодовите изобилни, на него имаше храна за сите. Во неговата сенка се одмара полски зверови, врз неговите гранки и небесни птици, и секое тело се хранеше од него. И вели, јас ги наблюдував виденијата, што ми се мота во главата на мојата постела, кога ете стражар, светец, слегува од небото. Ангел вика со силен глас, пресечете го дрвото, искастрете му ги гранките, скинете му ги листјата, расфрлете ги плодовите. Животните нека се разбегаат од под него и птиците од небесните гранки. Во земјата оставете ги пенушките и коренјата во железни и бронзени окови, во полската трева. Нека го мие небесната роса и земната трева нека ја дели <clears throat> со полските зверови човечкото срце нека му се смени, нека му се даде животинско срце. Седум времења нека поминат над него. Така пресудија стражарите, така одлучија светите, за да запознае се живо дека се Вишниот има власт на човечкото царство. Тој го дава кому што сака, значи царството, и го подставува, поставува над него најништожниот од луѓето, ако така сака. Јасно му било предочено, повторно Данијел е тој кој што ќе му протолкува и овој сон и му кажал дека тоа дрво е тој самиот. Се возгордел, стигнал до небото, величина, мок, слава, меѓутоа затоа што почнал да се слави самиот себе си, не го заборил Господа повторно, затоа ќе заврши седум години Што вели Елен Вајд стана манијак буквално. Значи, полудел. Тоа е ништо друго освен обседнатост. Значи, што вели Елен Вајд. Навуходоносор известно време бил под влијание на пророковите предупредувања и совети. Зато што, нели, поминала цела една година, доека да се оствари ова за него размислувал, бил под влијание на предупредувањата. Меѓутоа, срцето кое што не е преобразено преку Божијата благодат, брзо го губи влијанието на Светиот Дух. Значи, не се задржува кај такво срце а, семето, Божјата реч. Јас се плашам некојаш за самиот себе си, затоа што Иако може би овде, па да, имам прилики често пати да слушнам, да услушнам Јани или било што друго, се, се што ќе се каже од Божите реч, се е добро, се е корисно, и да излезам из врат и да заборавам што сум слушнал. Дали тоа може би не е тоа? Вели срцето кој што не е преобразено преку Божјата благодат, брзо го губи влијанието на Светиот Дух. Видите какви предупредувања добил на Охудоносор, но заборавил на тоа, повторно Че она, она некакво, некакво, некакво негово јојо искуство кој што го имал низ целиот живот, како што затоа не случајно чита втора и трета глава, воодушевување, прославување на Господа, повторно пајање. Опуштањето на личните наклонетости и славолюбието се уште не биле избришени од царевото срце. И подосна тие негови карактерни црти повторно се појавиле. Че тоа е таа природа, таа грешна природа, секој од нас има некоја маа, ќе ја потиснеш, ќе се воодушевиш од Господа, повторно се јавува. И покрај предупредувањето кој му било дадено милостиво и поуката од минатите искуства на Вуходоносор, повторно дозволил со него да завладее завист во однос на царвите кои што ќе дојдат после него. Мајте, овде сплуштавме до сега и гордост и завист. Тоа ќе го видиме и кај вториот наш пример вечерно. Значи, нели предходно му било кажано, кога го видел сонот, дека нема да биде вечно неговото царство. Ке дојде друго царство по него, по трето, по четврто. Тоа е само главата, дело тој кип, ништо повеќе. Но знаете после тоа, изумил на тоа, дај изградете еден кип целиот од злато, јас ке бидам вечен. Исто и овде, значи, завист во однос на царвите кои што ќе дојдат после него. Зошто да дојде друг? Јас ке владеам вечно. Неговото владење кое тогаш во голема мерка било праведно и милостиво, значи праведно владеел, пазите, на Охудоносор праведно владеел, милостив бил, се претворило во тиранија. Затврнувајќи го срцето, тој своите таленти кои што ги добил од Бога ги користил за да се возвиси себе си. Тоа над Бога кој му дал живот и власт, дури и над Бога. Затоа го стигнала таа казна обудалил, изгубил разум. Божјата казна била некој време одложувана, но наместо тоа, значи доека била одложувана, наместо да тоа го наведе на покаяние, царот се повеќе попуштал на својата гордост, доека најпосле ја изгубил довербата во толкувањето на сонот и дури почна да се исмева. Го изгубил секој страв дека нешто воопшто може да му се случи такво нешто, почнал да се исмева на тоа, заборавил на сонот почнал поинако да си го толкува. И после една година, откако добил предупредување на Охудоносор, одејки по својот двор, размислувајки со горност, нели гледајќи го градот, што ќе каже, нели ова Вавилон големиот, кој јас го созидав, да ми биде цврста престолнина со силата на својата моќ, за славата на моето величество. И во еден единствен момент, после таа цела година, му било одземен разумот. Во еден миг, останал како живо. Исчезнало разудувањето кое царот го сметал за совршено, мудроста со која се гордеел и некогашниот мокин владетел станал манијак. Неговата рака не можел повеќе да држи скиптар. Не ја послушал веста на опомената и сега лишен од власта, која Творецот му е дарувал и прогонет од луѓето на Уходоносор јадеше трева како говедо. И росата небесна му го квасеше телото, па му нарасна влакна како перја на орел и ногти како на птица неверојатно. На што изгледал? Поминале тие седум години, како што било кажано, и видите како се вратил при себе, ако се секавате минатиот пат, како помалиот син, блудниот син. Дошел при себе, од действо на Духот Свети, не можел сам да дојде. 34 стих од 4 глава. Раскажува самиот Навуходоносор, Значи, всушност, ова е неговото искуство, запишено во четвртата глава од Откако се исполнија одредени денови, одредените денови, јас, на уходоносор, ги подигнав очите кон небото. И разумот ми се врати. Предходно споменав во текот на утреските стихови. Гјаволот со сите сили се обидува, се труди да не го привлече вниманието, да не го спушти погледот долу на земјата. И да не го земе разумот, затоа што така може да успее. Преку задоволствата во овој свет. Затоа што, внимавајте, ми се чини дека тој го испуштив. Минатиот пат, кога ги разгледавме оние седум случаеви на обседнати, две работи се провлекуваа. А, плодно тло, за да бидете обседнати од демони, е ако сте самоправедни. Плодно тло, за истото тоа, е ако живеете разуздан живот. Јади, пи, весели си и така натаму. Како што денеска повеќето од светот живее. Така се губи разумот. Не можеме да очекуваме, затоа не можеме да очекуваме од луѓе кои што сакат да го живеат животот, нели, под наводници, многу разум. Но на Охудоносор после тие 7 години, кој што добил силна лекција, ги подигнал очите кон небото и разумот му се вратил, и не само тоа, му се вратило и царството. И што вели овде? Повторно го прославува Господа. Му, во истиот час му се врати разумот и за слава на мојата царска, ми се врати разумот, вели, и за слава на мојата царска чест, ми се врати величеството и сјајот. Моите советници и големци ме побараа, бев воспоставен во царска чест, и моето величество уште порасте. Сега јас на Вуходоносор го фалам, го возвишувам и го славам небесниот цар, че и сите дела се вистина, сите патишта правда и кој може да ги, и кој може да ги понижи оние кои што одат во гордост. На Навуходоносор збудалел, изгубил разум, се нашол во раците на ѓаволот заради гордост, заради славолюбијето сакал тој вечно да владее. Господ го понижил, Господ му го вратил и разумот, откако повторно го дигнал погледот кон небото. И го возвеличал Господа и конечно дознал кој е тој кој што вечно ќе владее. Не заборавайте, му бил даден сонот, толкувањето на сонот. Ја така тој камен кој што удира, ги руши сите светски царства и прераснува една огромна гора, планина, тоа е Божето царство кој што ќе биде вечно. И само тој е тој кој што менува цареви. Господ има се под своја контрола, затоа денеска ја се сложувам со брат Зоран рече не треба да се нервираме воопшто. Зашто да се нервираме? Господ има се во своји раци, се под контрола. Господ става, Господ трга цареви, владетели и така натаму, како што нема моја угодно. Се во со цел на исполнување на на неговите цели. На ни е првиот кај кој што видовме дека гордоста е погодно тло, значи човек горделив а, овозможува погодно тло за да утре биде, ако не уште денес, утре биде обседнат од нечисти духови. Сау, братјани исто така говореше за него, е вториот пример. Што гледаме кај него? Кога бил повикан на престолот, Саул имал скромно мислење за своите способности, па радо примал совети. Внимавајте, значи ова се силни а, цитати кои што имаат многу јако значење. Скромно мислење за себе, радо примал совети, но му не, го, не достигало искуство, бил млад, неискусен во царувањето, затоа Господ му дал Дух Свети, за да знае како да се справи со царството. Да останел така понизен, постојано да барал да го води Божјата мудрост, каде ќе му бил крајот, колку успеси ќе постигна. Од влијање на Божјата милост, секоја добра особина уште повеќе би се засилила кај него, доека лошите склонности наполно би исчезнали. Но Саул го засенчила неговата висока положба. Повторно, истот проблем како на кај Навокудоносор. Високата положба. Успесите што почнал да ги постигнува. Ако читаме и таму кога го совладал Амалик, амаликиците кои ги уништил, значи веднаш после таа а, голема победа ведна се возгордеа. Толку од човекот. Неговата висока положба и тој со својата непослушност и неверност го обесчестил Бога. Иако од почетокот бил понизен и самиот себе си не си предавал голема важност, успехот, успехот го сторил самоуверен. Уште првата победа во неговото владење разгорела во неговото срце гордост, што за него представувало најголема опасност. Сета чест на, и сета слава на почетокот му ја придавал на Господа, што како и на Охотоносор. Но подосна си е препишувал себе си. И потоа веќе почнал, затоа што гордостта води кон тоа, не примање на совите и укори, почнал да ги отврла укорите, кои што му биле пратени преку Светиот Дух. Упорно тврдејќи дека е во право, знаете, кој случај, Саул го отфрлил единственото средство преку кое Бог можел да действува за да го спаси од самиот него. Тој не можел да добие ниту Божија помош, ниту Божје водство, се не се врати кај Бога, признавајќи и оставајќи го својот греф. Меѓу тоа гордоста е страшна самата по себе, токму преди тоа што не се кае. И вели, сите што ќе му се протистават на Божјето владење, ќе се воздигнат. Склучуваат сојуз со праисконскиот отпадник кој ќе употреби сета своја сила и лукавство да ги омае нивните сетила и да им го заведе умот. И сега друга голема мана што е имал исто. Била неговата љубов кон наклоност, сакал да биде почитуван од луѓето, славен од луѓето. Таа карактерна црта имала пресудно влијание врз неговите постапки и мисли. Се било обележено во неговиот живот со стремеж кон пофалба и самовозвишување. Неговото мерило за правда и неправда било она ниско мерило на народната наклона. Што ќе каже народ? Да им угоди. Секој што, затоа што ќе го слават на тој начин, секој што се труди да им се допадне на луѓето, во животот нема да биде сигурен како оној што се труди пред се да стекне Божие одобрување во своето честолюбие, Саул сакал да биде прв меѓу оние кои што има почит од луѓето. Се е тоа гордост. Тука проведува гордост како главна особина кај него. За време на своето царување Саул не научил да го совладува својот дух, дозволувал сетилните нагони. Внимавајте сега и другиот проблем. Друго нешто што овозможува, прави погодно тло за да бидете обседнати дозволува сетилните нагони да управуват со неговиот разум, се доека не потонал во беснилото на страстите. Добивал и напади на срдба, на лутина. И сега сетете се на предходната проповед, дали која мавнал со копјето, сакајќи да го убие Давид, кој што дали, тука му свирал да го изгонува оној демон, кој што бил демон на любомора, на завист, кој што стои и во писмото и во духот на прошлото добила и напади на срдба и во тие мигови бил во состојба дури да го убие секој што би му се спротиставил неговата волја. Од таква состојба пак запаѓал во состојба на очај и само презир. Презир, внимавајте. Голема нестабилност. Тогаш би го обзела грижа на совест. Катастрофа. Се спротивно од она што укажувавме како треба да бидеме стабилни, постојани, како можеме да успееме во тоа. Во срцето на Саул царувало истото непријателство што го негувал Каин против својот брат Авел, затоа што делата на Авела биле праведни и Бог ги ценел, а неговите лоши, па Бог не може да го благослови. Да Зависта е керка на горделивоста, иако ја негувате во своето срце, ќе предизвика омраза, а може би и одмазда и убиство. Имаме примери денеска, примери, икс примери, Знам дека сите барем по нешто сме погледнале по некоја сцена од турски серии, исполнете се со вакво нешто. Сал на Вуходоносор. Гордост. И во Новиот Завет, третиот пример, кого го имаме во Новиот Завет како пример? Кој што, еве, Хвала на Бога на Окудоносор. Од овие три примери, интересно е, а, првиот е незнабожец, незнабожечки цар, завршил позитивно. Оние редови од четвртата глава на Данијел, што ги читавме за Новоходоносор, тоа, се, тоа е последниот извештај што стои за него. Што тој се обратил кон Господа. Пошто да слави Господа, тоа е тоа. Овеќе немаме ништо за него запишано. Да Саул, за жал, завршил трагично не можел да се справи со гордоста, која што, нели, е суштински дел на човечката грешна природа и секој од нас може да ја има, помалку или повеќе. И третиот пример, примерот од Новиот Завет е Јуда, примерот на Јуда. И сечот и само мали од, него, од тоа како изгледа неговиот карактер. И што е тоа што допринело да заврши онака како што заврши. Што мислите, кој го одвел таму да, да се обеси? Сигурно не Бог. Кој знае што праеле демоните, каква веселба, знаете, ти секој се радуваат кога човек е, ке, ке, ке се уништи. Самиот тој имал високо мислење за своите способности. Гледаме истиот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 Јуда му пристапил на Христовото дело воден од изгледите за висока положба во новото царство. Која му била побудата? Зошто му се приклучил на Христа? За да заземе висока положба во новото царство. Повторно, земски придобивки, положба, тоа е горността. Христовиот јавен говор во синагогата во врска со лепот на животот била пресвртница во историјата на Јуда. Тука, до тука некако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 Јуда. Кој е оној кој што го потикнал мноштвото да го зацарат Исуса после нели она чудо со лебовите риби? Повторно Јуда. Затоа што копнел, не дека и другите ученици не сакале, меѓутоа Јуда бил оној кој што бил подбуцнувачот, да кажам, позади. И прекршителниот момент во неговиот карактер, мислам во неговиот живот, а, зато што не дозволил е, и самиот, значи смислено се држал на дистанца. Видите, не можете да успеете ако не му се предадете целосно на Христа, а камо ли па смислено да се држите на дистанца, тоеш неуспехот е загарантиран. Че кога Марија ги помазала нозете на Спасителот, Јуда го открил својот алчен дух. Значи, покрај гордоста што имал, или ја алчноста, сребролюбието, како голем проблем кај него. Кога Исус го укорил, внимавајте, ова бил првиот изговорен укор од страната на Исус кон Јуда. Исус бил толку внимателен, крајно внимателен, добро знаел каков е по карактер. И затоа е внимал. Овде не можел да прекути и знаел веќе дека е завршено, Кога Исус го укорил, тој бил длабоко огорчен. Ранетата гордост и копнежот за одмазда ги срушиле сите прегради и со него целосно завладел порокот на кој толку долго му попуштил. Целосно завладеале нечистите духови со Јуда. И завршил трагично за жал. <clears throat> Наручение страшна работа е гордоста со која што, со која што како што кажав, сите може да имаме проблем, зато што сите ја носиме во себе, тоа е дел од грешната природа, но ако не се понизиме, ако не дозволиме да Господ не скрши, горбоста може да обезбеди поводно тло за да утре бидеме обседнати од нечисти духови. Може да мислиме дека му служиме на Господа, а да сме далеко од таква една состојба затоа што реков и минатиот пат. Обседнатоста со духови, со нечити духови или демони, не значи дека ќе бидете бесни како Новохудоносор или како оние 20 гадаринци. Можете да, да, седите во црква, можете да бидете цаком-паком се, меѓутоа сепак да сте обседнати со некој од демони. Како што кажав, самоправедност, уживање во овој живот, разуздано живење ајде, да кажам дека не сме такви, верувам дека не сме такви. Сме раскрстели со таков начин на живот. Меѓутоа, самоправедност е голем проблем. Гордоста. Сето тоа е погодно тло. че значи, неаме ние работа со луѓе, ние работа, работа имаме со токму тие нечисти духови. Нашиот непријател е гјавот и да го молиме Господа да ги дигнеме очите кон небото, од каде што ни доаѓа помошта. Да го призовеме нашиот Господ, да го повикаме секојаш кога сме во неволја, секојаш кога ни е тешко, секојаш кога ни може би се кршиме дали да признаеме, дали да не, таа наша гордост не стега околу врат. Да го повикаме Господа, да ја скрши таа наша гордост, затоа што лекот е само во Него. Пак ја повторно, оправдувањето со вера, што е? Фрлање на човечката гордост во правот земски. Тоа е оправдување со вера. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.